¡Chica! gideceğim. algunos son de Cultur Alea. Baungi etorriak entzule gure gaurko kultura eta lonetara. Gaur urriak bost egun bete dituen honetan, liburu bat izango dugu izpide. Patxi Larrionek susa argitaletzearekin plazaratu berri duen, feriatzaileak lana izango dugu izpidea zuzen ere. Feriatzailea hitza berez ez da existitzen orain nonbait bai, ba, novela baten izenburua delako, feriatu hitza bai existitzen da, e, Euskaltzaindiak e, bildua du eta hainbat adiera ditu, feriarekin da, erostearekin da badu zer ikusirik, baina, bueno, eh, esan bezala, hainbat adiera ditu, ez? Feriatzegiak lanaren ondik norakoak jasotzeko, patxi larrionekin mintzatu gara, eta beraz izandako solasaldia entzungo dugu gaurkoan, eta bestalde ere senperera begira jarriko gara, larun bat untan, liburua familian izenpean egun bat antolatu izan baita. Eta egitaragoan baitan, elirale konpainiak, hauetak lana du eskeniko. Baitz ordu hontan ere zentratuko gara eta musikaz gorobildurik osatuko dugu gure gaurko kulturratala. Bas gaitez! Erritmo bizia duen eh, lehen novela. Dakarkigu Patxi Larrionek bere lehen lan honetan lapurreta istorioak, botere harremanei buruzko kontuak ekartzen dizkigu, irurogei garren da bukaerako iruñan kokatua den lanuntan. Ba, Patxi Larrionekin eh, mintzatu gara, novela honen nondik norakoak azaldu dizkigu, baina lehen lehenik izenburuaren bueltan entzungo dugu Patxi Larrionek kontatu diguna. Ba, feriatzailea hitza berez ez da existitzen orain nonbait bai, ba, novela baten izenburua delako, feriatu hitza bai existitzen da, e, euskaltzen diak e, bildua du eta hainbat adiera ditu, feriarekin da, erostearekin da badu ikusirik, baina, bueno, e, esan bezala, hainbat adiera ditu, ez? E, feriatu hitza, e, bai, bai, feriatu hitza, bizirik dago, e, Nafarroa garaiko erdaran ere, no? erabiltzen baita, ez? E, hori, ba, zentzu, zentzu hortan, ez? Eta, bueno, hau idazteko ideia eta eh, ideiari da heldu nionean da, ba, hori, personajeak e, feriatzen hasten dira, eta pensatu nuen, bueno, hau feriatzen, feriatzen hasten maldi badira, hau feriatzen dira, ez? izen izenburu hori jarri nion nobelari.. Em, eh, Eta berriz, eh, hau da, jakiteko zer den feriatzaile bat, liburua, novela irakurri lehitu behar da. Novela irakurri behar da, e, alere pixat e, novelaren ondik norakoaz e, jabetzeko e, zerrango zen Aipatu duzu botere harremanei buruzko liburu bat badela, e, lapurre eta historio bat kontatzen duena ere, e, bi pertsona nagusi badira? Bai, bueno, bi pertsona nagusi, edo, bueno, iru lau, ez? Zer daitezke hasieran da, ba, bi dira, bi gazte, Iruñean, ari dira soldauzka egiten, bukatzen ja, baina aldi berean ikasten ari dira. Ikasten ari dira, kasetari izateko, ikasten ari dira. Mila behatziun da, iruro behita behatzean kokatua da. Mm? Justun, eh, gara hiertan, eh, Iruñean Nafarroan, grabatze errodatzen ari zen, Patton eh, filma, filme famatua da izan zen, sortzi Oscar diazu zituena, Eta mm, hauen ari dira, amerikano hoien, hau da, lajean ari diren hoien zerbitzuko ari dira, mm, bigazte horiek, ez? Azki feriatzailea dira hauek, esan nahi ba, eh, gauzak lortzen eta ez abilak dira, eta orduan nolabait negozioa egiteko aukera, aukerak zabaldu zitzaizkien, eh, edo momentu hortan da zabaltzen zaizkie eh, Amerikano hauen etorrerarekin, eh, ez? Eta horrela, horrela azten da, novela, eh, eta e, kontatzen dira hainbat lapurreta, eh? mm, e, azte ba, beteko, e, azte beten, hau arte batean da hasi eta aztelen, urrengo azte aztelenen da bukatzen da novela, erritmo bizikoa da, eta hori, hainbat gauza feriatzen dituzte, eta hainbat gauza lapurtzen dituzte, eta hori, ziria sakatzen diete da hainbati, eta hori da funtzean, e, novela honen e, muina edo mamia, ez? Eta lehen ere, ba, hori, e, eh, zuga ipatu duzunez, ba, eh, novela ekonomikoa da, ba, bai, azken batean da, ustez aulak diren batzuk lapurtzen baldin badiete indartzuagoa diren beste batzuei, bueno, hor, harreman ekonomiko batzuk eta sortzen dira, ez? Eta alde ere novela ekonomikoa da. Aipatu duzuna, egiazko testu inguru batean, e, asmatu duzun historia ere bada. Bai, e, hor, <clears throat> dokumentazio lana eta e, hori importanta izan da, baina batzutan gero gezurra kontatzeko, hau da, konstienten naiz, e, eh, horra agertzen diren gauza batzuketak gezurra baina e, ingurua, e, hau da, testu ingurua, agertzen diren tokiak, are gehiago, zenbait gertakari, e, hola, azte bete horretan, mila behatziun da irurogeita behatziko, azte bete horretan da gertatu ziren. Mm, gertakari batzuk bihurritu ditut, e, eta gero, ba, hori, tenan gezurra da, ez? Baina gezurron bat kontatzeko alimaleko dokumentazio lana egin behar da. Bai, bai. Dokumentazio lana esan duzun ez ere e, memoriarik eta handi bat ere egin behar izan duzu. Bai, e, horra agertzen diren, hori ba, ba, hor filmatu zenean da hori, hori ba, ume moko bat hori ba, ume, eh? Ja, hori, baina gogoan ditut, ba, hori batzuk eta baitut da horretaz, ez? Eta ez hori bakarri ez, ba, e, saiatu naiz txertatzen da, pues nire imaginarioan edo edo nigoan nituen da hainbat pasadizo, ez? Segurazki, bueno, segurazki, ez eh, justu nazte horretan da gertatuak, eh, mila behatzen da, irurita behatzeko aste horretan gertatuak, baina bai inguru horretan, eta e, eh, ni kontatu nahi nuen historiarekin, ba, bat edo zer ikusi ez dutenak, ez? Eta bai, hori guztia egiteko memoria ariketa bat egin dut, bai. E, liburuaren estilo aldetik, e, idazterakoan, paperera kartzerakoan e, buruan zenuen hori, e, bat zenuen argi, nola e, idatzi behar zenuen, hau da, erritmo aldetik, e, ba, liburua, erritmo azkarrekoa izan behar zen, aste betean gertatzen diren gauzak kontatuz, estilo jakin bat bat zenuen buruan? Bai, eh, hau da, bizia eh, behar zuen, eh, elkarrizketa asko, igual liburaren erdia eta elkarrezketa dira, eta e, personaje deskripzioa bada, baina oso, ez dut esango eta azalekoa, e, ba, e, hori, zenbait eh, personaje inguruan da, e, azki informazio eta ematen dut, baina oso, bueno, e, zera, zerzela, hori, zerzelak dira da gehien bat, baina e, nahi nuen da hori ba, mm, lehenbiziko momentutik, e, hau da, e, novela hasten da Iruñeko Maizunago Hotelean, eta Iruñeko Maizunago Hotelean ari dira hor koktel bat prestatzen, eh? paton koktela ez, lehenbiziko momentutik eta ba, bizitasuna eman, eh? eta ia abia da hartu, eta e, egin behar dituzten da lapurreta amarru hoiek e, egin arte, ez dago e, gelditzeko ba, unerik eta ez dago atzerenik. Zure lehen novela da, e, esan duzu sekretuan eh, egin duzula edo idatzi duzula zure novela inork ezer jakin gabe bakarrik editoreek zekitela zertan zenbiltzan kontaiguzu pixkan nola sartu zinen abentura honetan Lehen esan dizut nik historia hau buruan neukan aspaldianik, ez? Ez dut betarik hartu orain arte, e, honi heltzeko, baina hori duela urte eta ardi edo editoreetako batek, ba, lagun batek eta zantzia, bueno, hau da momentua, kale edo bale. Ordurako dokumentazio lan eta ina nuen, buruan neukan e, historia, ez nuen zirri borrorik, baina bueno, pasarteren bat igual kontatua bai, edo hori, e, zirri borratua bai, baina ez nuen da inolako egiturarik edo, banekien da zerroi bizia eta izan barzela, banekien da zer gertatu garzen, eh? ba, nor nori lapurtu behar zion, Hori, eh, eta zer lapurtu behar zion hori ere oso, oso garbi nuen, ez? Baina gero ja izan da momentua eta hori ba, nire kasuan da, hori ba, e, familia lan eta buru bakarra eh, izan, bueno, izan da hori ba, goizuko bostetan da altxatu, e, ordu, e, ordu bueno, goizan goiz, hori ez dira ordu txikiak ez, e, <laughs> e, bi ordu kendu edo egunero eta eta hola xe, e, nola martxa edo, ez, ba, rutina hori horrita el, hori eh, helduz gero, ba, bai, ba, lortzen da, ez, eh? Nik ez du beste modurik eta, bueno, hau izan da hori, bale lehenbiziko nobela novela, ez, baina bestelako lanen bat edo inoiz egin behar izan duanean da, hori da lan egiteko modua, bestela ez dago modurik. Aventura polita izan. Bai, oso ongi basatut, eh? hori, nik, ez irakurleak eta hori, ba, eh, ez du segurazki ni bezain ongi, ni bezten da bezain pasako ez, baina bueno, ba, ongi pasatzen baldin badu, nik oso ongi pasatu dut hau, hori asterako, hori asterakoan bai. Ba, patxilarri hori ezkerrik asko. Zuei. Kultur alea. Oauetak lirale dantza konpainaren azken sorkuntza lana dugu eta senperen ikusi ahal izango dugu larun bat honetan larreko gelana izuzen ere liburua familian ekimenaren testu inguruan. Eliralek azken hilabeteotan fintzen joan den oauetak lanaren bigarren emanaldi eskeniko du senperen Hernanin, izan baitzuten estrinaldi eguna iragan astean. Esan barko genuke, ego lapurdiko iriguneak, baita Donostia 2006 Europako Kultur Iriburuak plantan ezarri duen mugaz gaindiko mugalariaken laguntzari eskerrere atera dutela beraien azken usta. Amaia enobuten lodikroko liburu abia puntutzat hartuta eta orain dela urte zonbaitzu liburu berdinarekin atera zuten ikusgarritik at bigarren irakurketa bat proposatzen digute aldi honetan. Honela kontatu digu oianen da elirale konpainako dantzariak. Ba! Ebe hori da, abiatu ba, biatu gira azkenean eh, ara, amaia enobitek idatzi zuen eh, lodik joko liburua liburutik. Uh, eh, aintzineko, gure aintzineko ekipak uh, eman du erazikos gari horia berreun eta berrogei inguru aldiz. Eta ara guk egin duguna, da beraz pantxikak proposatu diguna, uh, aintzineko bertsioa ikusi gabe, uh, berri liburutik abiatzea eta zerotik sortzea um, ba berriz historio bat eta ikusgarriaren gure bertsioa. Azkenan lotura eh, liburu horrekin, beda liburua bera, zeren azkenean uh, eh, unibertsio musikala ere ahuntaldatu bada, or, Paskari Ligoien musikan, eta guk ere, bo pantxikaren eh, laguntza tipi batzuekin, alere, ara, ideiak ekarri dizkigu aintzineko liburutik ere. Ulia, oiuka hor dian, are, gaiztak Eta nondik dator o hauetak hitza? O hauetak azkenan eh, horiek dira mm, bi eh, bukaerak. Oa, beraz, eh, kakaoa hitzaren bukaera eta huetak kakaoetak. Zeren liburuaren bahnean bukaera aruntzara atxemaiten dugu hori bat. Um, kaka eta kaka nahasiari buruz. Orduan lehenik jostatzen gira mm, uh, eh, itzen bukaera hoiekin, beraz sortik atera da O hauetak formula, eta gero jostatzen gira, ba, itz guzioien astapenarekin, eta dena kaka. <laughs> Beraz biztan da augen plaza jaundien arentzat, horrekin jostatzen gira, haiekin ere kantutxo bat sortzen, eta arauktik uh, eh, formula hoietatik atera da O hauetak tituloa. Janka, bamba! Babi urtetik gorako txikinei begira, Chloe Zendeja, Oian Endag eta Pascal Irigoyen aurkituko ditugu taula gainean. Eta hiru interpreteek, Eliraleren zelauruan, Lodikroko liburu handia atxeman eta erritmo bizian, horrialde zorrialde leku batetik bestera eramanen gaituzte.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 Ba, hauetak lana deskurritu nahi baduzue, gogoan hartu, larun bat untan duzuela itzordu, senpereko larreko gelan. Bi emanaldi eskaineko dituzte, bata goizeko amarretan, eta bigarrena goizeko amaika terdietan. Kultur Alea Egunon, Michel Duko naiz, bidaia taldekoa, Eh, ostira lontan, arratsaldeko lauetan, kantuz kantu eman gizunean, gure azken diskoaren aurkezpen bat eh, eginen dugu. Bai, ostira lonetan, bidaia taldearen azken diska, plazalatu berri duten hitza lanaren inguruan interesatuko gara, kantuz kantu emankizuna. Diska berriaren bueltan eginen dugu eta jakin ezazu ere bihar gure kultura talean haintzin gustu gisa Michel Dukorekin izandako solasaldiaren pasarte batzu ere jarriko dizkizu egula. Bause duzue, beraien diska berriuntan aurkitu aldi izango duzuen kantuetariko bat. Bizi gara. Bause izan da gaurkoak eman duen guztientzulen, eraletik besterik ez. arte izan ongi, aio. see